Gde ste, perverznjaci? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Ustedes eligen. Živim kao Pablo, otkad nisi tu. Lambo je diablo, šeta misicu. Zatamljeno staklo, krije istinu. Ko sam i šta radim, plavi ne znaju. Се ми мирише на Five Chanel Е, и моје вилени су бесплатне Е, паже су приватне и пешчане Опет сам вез дана, веруј, не могу да престанем И то није грех, плива у базену ко сирена Ја баш могу се што у тену бих тела ја полим сада се диамантиера Скиграм тек му јако ко примера Живим као Пабло, откад си na misicu Zatemljeno staklo krije istinu Ko sam i šta radim, plavi ne znaju Barabar, bar, ko bizerijan Barabar, bar, ko bizerijan Barabar, bar, ko bizerijan Barabar, bar, ko bizerijan Nekad se plivalo s piranama Ej, sad samo bar je radi zabave е Не палим рарија без зараде Преко фаца мараме се мени увек набавен И то не е грех, плива у базену ко сирена Ја баш могу се што утену бих тела Ја полим сада се диамантиера Скиграм те куја ко примера Живим као Пабло, откад ниси ту Ламбо е дијабло, шетам си Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Ustedes eligen.